Եթերում ձայն բազմաց հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Հայկ Դեմոյանի Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը եւ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռուսերեն գիրքը, որի վրա հեղինակն աշխատել է 15 տարի, հրատարակվել է 2013 թվականին։ Նույն տարում էլ Մոսկվայում տեղի ունեցել դրա շնորհանդեսը։ Արցախյան շնորհանդեսը կազմակերպվել է վերջերս Արցախի պետհամալսարանի ջեմասրահում։ Աշխատության մեջ շարադրված թեզերն ախոցելի դարձնելու համար գիտնականն օգտագործել է ավելի քան 800 չեզոք աղբյուրներ, եւ մինչեւ այժմ ադրբեջանական կողմի արձագանքը լռությունն է եղել։ Մոտ ժամանակներս գիրքը լույս կընծայվի անգլերենով եւ հասանելի կլինի ավելի մեծ լսարանի, ինչն ավելի կխորացնի այդ լռությունը։ Եվ այսօր գիրքը սկսում է աշխատել տարբեր գիտնականների մոտ, ես տեսնում եմ մատենախոսությունների մենագրությունների մեջ արդեն ներթափանցել է նշել է Հայկ Դեմոյանը։ Նա անդրադարձ է կատարել աշխատության գլխավոր թեզերին։ Առաջինը այս գրքի մեջ լիակատար կերպով վերլուծվել է բաց աղբյուրների, հասանելի աղբյուրների հիման վրա Արցախյան պատերազմի ընթացքում Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին տրամադրված ռազմական օգնություն առաջին անգամ համադրվել եւ ներկայացվել է լայնացավալ նյութի հիման վրա միջազգային ահաբեկչական ցանցի ներթափանցման էվոլյուցիան Ադրբեջան եւ հիմնավորվել է այն կարևորագույն թեզը, որ ներկայիս ստատուս քոն այն է Արցախի ազատագրումը լավագույնս կերպով բացառեց միջազգային ահաբեկչական մարդկանց հանցի խարսխումը Արավկովկասյան, Անդրկովկասյան տարածաշրջանում։ Մենք գիտենք, որ եթե այստեղ հաջողվեր ադրբեջանցիներին ամրանալ, ապա այս տարածաշրջանը լինելու էր կենտրոնակայաններից մեկը միջազգային ահաբեկչական ցանցի, որի հետագա ուղությունները ճյուղավորվեց, չկայացավ այստեղ։ Մեկը Չեչնիայում տեղ ունեցավ արյունալի պատերազմը, որտեղ Ադրբեջանը դարձավ խողովակ մատակարարող ահաբեկիչների ընդդեմ ռուսական զորքերի, մյուս ճյուղը հայտնվեց Բոսնիայում։ Բոսնիայում մինչ օրը զգում են դրա հետ հետևանքները։ Այսօր առավել քան երբևէ այս աշխատանքի թեզերը արդիական են։ Մենք տեսնում ենք ամեն օր ինչ է տեղ ունենում Իրաքում եւ Սիրիայում։ Ստեղծվել է արդեն պետական կազմավորում։ Միջազգային ահաբեկչական ցանցը ֆիզիկայի, էներգիայի կանոնով չի ոչնչանում, այլ փոխադրվում է տարածաշրջանից տարածաշրջան։ Եվ մենք խոսում ենք մի տարածաշրջանի մասին, որը մի քանի 100 կիլոմետր հեռու է այստեղից։ Եվ ասած մի արասե, որ նոր Ադրբեջանի ռազմական ավանտյուրան հնարավորություն կստեղծի այս ցանցի ներթափանցմանը։ Սա նաև կիրառական նշանակություն պետք է ունենա, որովհետև մենք աշխարհին կարողանանք ներկայացնել մեր պատկերացումները եւ հիմնավորել համաշխարհային անվտանգության թեզը ներկայացնելով Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Թուրքիայի օգնությամբ 4 արհեստատին պետություններ հայտնվեցին աշխարհի քարտեզի վրա, որոնցից մնացել է Ադրբեջանը։ Թուրքիան մտադիր էր այդ կերպ մահմեդականների, հատկապես թրքախոս մահմեդականների օգտագործմամբ ընդարձակել իր սահմանները։ Դա իր նպատակը, որ այն երկրամասին, որի կենտրոնը Բաքուն է, որոշեցին Ադրբեջան անվանել։ Չնայած տեղի մամեդականները խստիվ դեմ դուրս եկան, ասացին, որ դա մեր երկիրը չի, այդպիսի անունով չէ, բայց պարտադրեցին, որ սա Ադրբեջան պետք է կոչվի։ Նպատակը հյուսային Իրանի բռնազավթումն էր։ Այնուհետև ռազմակալեցին այդ տարածքը։ Մի հետաքրքիր փաստ ես հայտնաբերեցի, որ 800-ից ավելի մամեդական են կախել թուրքական զորաբանակները, երբ որ արշավում էին դեպի Բաքու, միայն նրա համար, որ չէին հավաքագրվել եւ չէին կռվել թուրքերի հետ։ Սա բացառիկ մի երևույթ էր, Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրենն անգլիական արխիվներում գտել է մի փաստաթուղթ, համաձայն որի Էնվերը հրամաներ արձակել Ադրբեջանի տարածքը հայերից ու ռուսներից մաքրելու մասին։ Ինչ է սա, եթե ոչ ցեղասպանություն իրագործելու հստակ հրաման եւ շատ լավ հասկանում էին, որ նույն արդյունքը իրենք որ ապահովեցին 15-16 թվականին Արևմտյան Հայաստանում եւ ամբողջ կայսրության տարածքում, նույն մոդելը, նույն ձեռագրով Շուշիում երևելիների ձերբակալմամբ եւ բարեբախտություն էր, որ բանակցությունների ձգձգումը քաղաքի հանձման ճակատագրական բախտորոշ եղավ, որ տեղի ունեցավ այն նույն մոդելի կիրառումը, ինչ 15-16 թվականին։ Այսինքն որևէ փոփոխություն չկա։ Մենք չենք խոսում Արևմտյան Հայաստանում ցեղասպանության մասին, մենք խոսում ենք նաեւ այս տարածաշրջանում ցանկացած հայի դեմ հայ հայաբնակ հատվածի դեմ ձեռագիրը նույնն է եղել։ Աշխատության մեջ Հայկ Դեմոյանը հիմնավորել է, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրն առաջացրել է Թուրքիան, ստեղծելով Ադրբեջան արհեստական պետությունը։ Եթե չլիներ այս պետությունը, Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը չեր ծագի, համոզված է գիտնականը։ Նախիջևանում սպիտակ ջարդ եղավ, հայերը հարկադրված էին լքել իրենց բնորանը, իսկ ահա Արցախը հայաթափել չհաջողվեց։ Եվ եթե թուրքերը այսօրվա քաղաքական նախավը շարունակաբար օգտագործում է իրենց նախնիների երկ թուրքերի տերմինը Հայաստան աշխարհը մնորոշելով որպես սեփ, որը անջատում է թուրքական աշխարհին, ապա Արցախը այդ սեփի ամենասուր հատվածն է իրենց պատկերացմամբ։ Ուրեմն մենք պետք է բոլորս գիտակից լինենք, թե ինչ առաքելություն, ես առաքելություն կանվանեի, ապրելով այստեղ, կենսագործելով այստեղ, արարելով այստեղ, մենք համահայկական անվտանգության խնդիր իրեն լուծում։ Ուրեմն յուրաքանչյուրի պարտքն է։ Ցանկացած մեկը, որ իրեն հայ է անվանում, պետք է աչքի լույսի պես պայի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Արցախ աշխարհը եւ իր լուման անպայման ամեկը պետք է հարց տային։ Ինչ եմ արել ես Արցախի համար։ Սա է մեր պատվարը, պատնեշը, առաջին գիծը։ Հեղինակը թեման լուսաբանել է պատմահամեմատական մեթոդով եւ ցույց տվել, որ եւ 18-րդ դարի 20-ական թվականներին Սուլթանի օրոք եւ երիտթուրքական եւ քեմալական վարչակարգերի ժամանակ Թուրքիայի նպատակը նույնն էր՝ բնաջնջել Արցախի հայ բնակչությանը։ 18-րդ դարի 20-ական թվականներին, երբ որ թուրքական զորքերը հաջողության չասան դեպի Աբշերոն իրենց արշավի ժամանակ, հրաման արձակվեց, ֆետվա արձակվեց, որպիսի ոչնչացվի Սյունիքի եւ Արցախի հայ բնակչությունը, որը խանգարեց թուրքական զորքերը առաջընթացին։ 18 թվականին Թուրքիայի դաշնակից գերմանացիները գրում են. Թուրքերը մտել են Անդրկովկաս եւ նպատակ ունեն իրագործել այն, ինչ որ նրանց հաջողվեց Թուրքիայի տարածքում։ Նույն ծրագիրը ուրեմն սուլտանականը, երիտուրկականը եւ Քեմալ պաշտպանականները, որոնք սերտորեն փորձում են կապեր հաստատել բոլշևիկների հետ, որովհետև շատ լավ հասկանում են, որ այդ դաշնակցությունը, որ պետք է իրենց առավելություն տար, առաջին հերթին հայկական հողերի հաշվին է։ Այդ առաջին հայացքից ծերտ կապերը, որոնք նրանք փորձեցին հաստատել բոլշևիկների հետ, իրականում խապկանք են, որովհետև թուրքերի իրական նպատակները արդեն իսկ կարմիր դարձած Ադրբեջանի հետ միավորվելն էր, Նախիջևանի, Սյունիքի եւ Արցախը միասին բռնակցելով միացյալ այդ տարածքներին։ Սակայն դա ինչ-ինչ հանգամանքներով տեղի ունեցավ։ Ես մի փոքր մոտեցել եմ այն տեսակետին, բայց որպես ակադեմիական գիտնական զգուշավոր լինելով չեմ պնդել դրա վրա, այն որ Կովբյուրոյի որոշումը տխրահարճակ 21 թվականի որոշակիորեն պայմանավորված է եղել թուրքական կողմի ներազդրության բոլշևիկների վրա։ Ստալինյան որոշումը պատահական չէր։ Չէր կարող Ստալինը ընդգրկել Նարիմանովի ճշմարտակ։ Այստեղ գործել է նաև եւ մեծ դերակատարություն է ունեցել թուրքական գործոնը, այն է քեմալականների ճնշումը։ Ուրեմն այստեղ եւս տեսնում ենք թուրքական պետական հետ, այն որ Արցախը փորձեցին բռնակցել Ադրբեջանը։ Արցախի Մայրբուհի պատմության ֆակուլտետի դեկան Արմենե Արստամյանը գիրքը ներկայացնելիս խոսելով Ղարաբաղի առընչությամբ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մերօրյա զարգացումներից ընդգծել է, որ այսօր եւս Թուրքիայի նպատակը նույնն է՝ տիրանալ Արցախին։ Այսօր է Թուրքիան շարունակում է իր քաղաքականությունը նեոպանթուրքիզմի, նեոօսմանիզմի գաղափարախոսության ներքո դրա ապացույցն է երկու հանրապետություն, բայց մեկ ազգ կարգախոսի ներքո Ադրբեջանի տարածքային հավակնությունները պաշտպանները։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի համոզմամբ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը հայոց ցեղասպանության հետևանք է։ Եթե չլիներ մեր տկարությունը ցեղասպանությունից հետո, հաստատ Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի մեծ վստահությամբ եւ ամրությամբ տեր կգանգներ Ղարաբաղին։ Ամենաճիշտ պատասխանը հայոց ցեղասպանությանը եւ ընդհանրապես ցեղասպանություններին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հրճակումն է եւ նրա այսօրվա գոյությունը։ Համարյա թե քառորդ դարյա գոյությունը, որը ցույց է տալիս թե ինչպես կարող է հայությունը պատասխանել այս կարգի իրադարձություններին։ Շնորհանդեսից հետո ճեպազրույց ունեցա Հայկ Դեմոյանի հետ։ Պարոն Դեմոյան, ինչ է արվել 100 տարվա մեջ հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրության ուղղությամբ, ինչ չի արվել ու դեռ ինչ պետք է անենք։ Կաշ պատասխանում, այսօր մենք կարող ենք արձանագրել, որ 2015-ի դրությամբ ամենալուրջ հաջողությունը մենք ունենք ակադեմիական դաշտում այլևս ազատ չեն գործում ժխտողականները, նրանք ստացել են իրենց արժանի պատասխանը, չնայած Թուրքիան շարունակում է մատակարարել դրամ, մարդկանց հավաքագրել այլ պատմություններ կառուցելու համար, բայց մեզ համար շատ կարևոր է, որ գիտնականների մեծ մասը ընդունում է որպես պատմական բաժ։ Դրա վկայությունը ցեղասպանագետների միջազգային ասոցիացիայի ընդունած որոշումը, որտեղ բացառում է ցանկացած ժխտողական աշխատանք եւ այս հերնակավոր կազմակերպության 17-րդ համաժողովի գումարումը հարուստ ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտի ներկայությամբ այս տարի ամռանը Երևան Ցեղասպանությունը պետք է ուսումնասիրվի մի շարք ուղղություններով. պատմություն, իրավաբանություն, էկոնոմիկա, բնապահպանություն, մշակույթ, միջազգային հարաբերություններ, նույնիսկ բժշկության պատմություն։ Ինչի արված այս ուղղություններով երևի թե ավելի շատ ուշադրություն դարձված է պատմագիտությանը։ Այդ ուղղություններով փաստերի հավաքումը կարող է միջազգային հարթակներում որպես կրվան մեզ ծառայել։ Ցեղասպանագիտություն կոչվածը միջդիսցիպլինար ուղղություն է, որի մեջ է պատմա պատմականահոգեբանական իրավական ներառված են։ Մասնագետներ, եթե մենք ստեղծում ենք ցեղասպանություններ տվյալեկում հայ ցեղասպանության խնդիրներ ուսումնասիրելու համար, պետք է տիրապետեն սոցիոլոգիային, փիլիսոփայությանը, նույնիսկ իրավագիտությանը, հոգեբանությանը, պատմագիտությանը եւ ամեն մեկը պետք է իր ուրույն ուղղություններով աշխատեն։ Այդ նպատակի համար էր, որ երկու տարի առաջ ամբիոն բացվեց ցեղասպանագիտության ամբիոն Երևանի պետական համալսարանում եւ նման բաժին, նման ուղղություն ունի նաեւ ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը որին հավելենք նաև կրթական, որը հոգեբանության հետ առնչություն ունի։ Աշուր սա ժամանակի խնդիր է, կադրերը ոչ միայն պետք է տեղում պատրաստեն, այլ նրանք պետք է վերապատրաստում եւ մասնագիտացում ստանան նաև բուհերում եւ արտասահմանյան համալսարանի համապատասխան ցեղասպանական անդամներին։ Կա հանրապետական մասշտաբով մի կենտրոն, որ համակարգի այդ բոլոր աշխատանքները եւ դրա անհրաժեշտությունը դուք տեսնում եք, թե ձեր Թանգարան ինստիտուտը այդ գործառույթ կատարում։ Ես կարծում եմ կենտրոնացնել մի տեղում սխալ է, բայց պետք է ընդունել, որ մեկ հիմնար արագությունը այդուհանդերձ պետք է դոմինանտ դեր ունենա, ստանձնի գոնե դա 140-ական թանգարանի ինստիտուտն է։ Ինչ է արվում ձեր ինստիտուտի կողմից օտարազգի մասնագետներին ներգրավելու ցեղասպանության ուսումնասիրության գործում։ Հայաստանի Հանրապետության պարագայում միայն եւ Գիտությունների Ակադեմիայի պարագայում միայն Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտն է, որ արտասահմանյան մասնագետներին երիտասարդ վճարում է կրթաթոշակ մասնագիտանալու համար Հայոց Ցեղասպանության թեմայով։ Արդեն մենք 8 թոշակառուներ ունենք, դա արդեն տպավորիչ է, այս տարի 3-ը պետք է լինեն, հաշվի առնելով որ 2015 թվականը եւ ստեղծում է համայնք, ապագա մասնագետների համայնք, նրանց թվում նաեւ Թուրքիա ազգությամբ դուրս սենդափոխություն ապահով մասնագետ լինի։ Ինչ ձևերով պետք է այսօր մենք մեր աշխատանքը կազմակերպենք հայոց ցեղասպանությունը աշխարհում ճանաչել տալու համար, ինչ նոր մեթոդներ, մոտեցումներ պիտի կիրառենք, որպեսզի աշխարհը հաշվի նստի մեզ հետ։ Դա գաղտնիք է։ Օսմանյան կայսրությունում ցեղասպանության ենթարկվեցին հայերը, ասորիները, հույները եւ եզդիները, հрьяաները, որ նույնպես ազգային փոքրամասնություն էին, չենթարկվեցին ցեղասպանության։ Քաղաքական ինչ վրիպումներ մենք թույլ տվեցինք միջև այժմ շրջանառվող պատճառներ, որքանով են հավաստի եւ ամբողջական ուսումնասիրվել են նորովի այդ հարցը։ Նախ ասեմ, որ պատմական այստեղ թերևս թուրմբռնում կա։ Հрьяաների պարագայում եւս երիտուրքերը պատրաստել են բռնագաղթի քաղաքականություն եւ առաջին բռնագաղթյալները արդեն Պաղեստինից հրեաներին փորձել էին անել եւ դիմադրողական շարժում էր հրեական գաղտնի կազմակերպություն էին ստեղծել որպեսզի կռվեին հենց Եդուրքիի դեմ նրանք նաեւ դաշնակցում էին հայերի հետ պախստականների վախտականների հետ սխալների մասին երկար կարելի է խոսել դա առանձին լուրջ թեմա է ուղղակի պատմության դասերը պետք է ճիշտ սերտենք որպեսզի հնարավորություն չտանք գրկվի նույնը ինչպես է վերաբերվում երբ ցեղասպանությունները աստիճանակարգում են ասենք հրեաները իրենց առանձնահատուկ են համարում դա անընդունելի է դա մարդկային չի, որտեղ ցեղասպանությունը, որտեղ միլիոններն են զոհ դառնում, դառնում է յուրաքանչյուրի ցավը։ Ընդհանրապես նույնիսկ մեկ մարդուն պատուհասած ցավը ողբերգությունը համամարդկային խնդիր է։ Եթե դու համարում ես միայն ուրիշին, ապա դա խնդիր է։ Իսկ որ միասնական տեսակետ չկա ցեղասպանության տարեթվերի վերաբերյալ, նշում են 1915-1916 տարբեր տարեթվեր են։ Ցեղասպանությունը շարունակական գործընթաց է։ Ես կարող եմ ապացուցել, որ այն շարունակվում է մինչև օրս ժխտողականության տեսքով։ Ցեղասպանությունը մարդկանց սպանությունը չի միայն։ Ցեղասպանությունը գործընթաց է, երբ դե վեթավում տան կոնվենցիային, ապա այնտեղ կարող ենք տեսնել, որ այսօր այսօրվա շրջափակումը պետության, որտեղ բնակվում է ցեղասպանության ժամանակ, դա ցեղասպանության դրսևորում Հայկ Դեմոյանը կարծում է, որ աշխարի տարբեր ցակերում հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների անցկացման շնորհիվ ունեցած մեր հաջողությունները պետք է ծառայեցվեն խաղաղ բանակցությունների միջոցով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորմանը։ Այն հաջողությունը, որ մենք հասել ենք, դա լինի համաշխարհային մամուլի կողմից արձագանքը եւ լուսաբանումը, 100-րդ տարելիցի դա լինի տարբեր երկրներում հանրության շրջանում իրազեկման մակարդակի բարձրացումը, այսօր շատերն են խոսում, շատերը գիտեն հայոց ցեղասպանության մասին։ Դրա մասին է վկայում նաև թուրքական դեսպանների քանակը, որոնք վերադարձել են Անկարա, սպասում են, որ նորից իրենց հետ կուղարկեն։ Այս էներգիան, այս արդյունքը մենք պետք է վերաձևենք եւ ի նպաստ դնենք Ղարաբաղյան հիմնահարցի գործում բանակցային գործընթացին աշխարհին իրազեկելու համար։ Սա մեկնարկ է, մենք հապ ենք հավաքել եւ այդ էներգիան, արագությունը պետք է փոխանցել մեկ այլ հիմնահարցի, որովհետեւ չենք կարող ինքնին միայն հայոց ցեղասպանության թեմայի մեջ մնալ եւ արձանագրել միայն պատմության այս դրվագի, որը միայն պատմական դրվագ չի, այն ունի նաեւ իր իրավական կողմը եւ աշխատանքի շարունակությունը, բայց սրանք փոխկապակցված խնդիրներ են։ Մենք մի էներգիան, որը կուտակել ենք, պետք է անպայման ի նպաստ բերենք ամուսին։ Ավարտվեց ձայն բազմաց հաղորդաշարի հերթական 2015 թվականի հոկտեմբերի 20-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող Դարիկո Ոսկանյան։